աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջին մի քանի օրերին կարևոր հանդիպումներ տեղի ունեցան եւ քննարկեցին այդ հանդիպումների ժամանակ նաեւ Արցախին վերաբերող խնդիրներ։ Բնական ամենակարևորը եղել է այն, որ Քիշինովում հանդիպեցին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները։ Ասեմ նաև, որ այդ հանդիպումը տեղ ունեցավ ոչ միայն երկում ձևաչափով, այլ նաև մասնակցեցին Գերմանիայի, Ֆրանսիայի, Եվրոմիության ներկայացուցիչները։ Ընդհանուր առմամբ որևէ նոր բան չկա, պայմանավորվել են, որ պետք է հանդիպեն նաև արտգործնախարարները, նաև վարչապետ, նախագահ, մոտակա ժամանակահատվածում այսպես հունիսին է լինելու հանդիպում, հուլիսին, հոկտեմբերին տեսնենք ինչ զարգացումներ է տեղ ունենում ամենակարևորը պաշտպանել մեր շահերը ատամներով։ Եթե Հայաստանը ճանաչի Արցախ-Ադրբեջանի մաս, պաշտոնապես արդեն դա լինելու է հայ ժողովրդի եւ հայոց պետականության վերջի սկիզբը։ Տեսնենք։ Ադրբեջանում հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան, այսպես մի շարք լրատվամիջոցներում զետեղվեց մի փաստաթուղթ իբր Իրանի արտգործնախարարությունը դիմում է կառավարությանը, որպիսի վերանային Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները։ Եվ այդ փաստաթղթում նշված է, որ Ադրբեջանը վարում է հակաիրանական քաղաքականություն եւ Իրանի բարեդրեացիական մոտեցումը դիտարկում է որպես թուլություն։ Ինչքանով է դա ճիշտ, ինչքանով է համապատասխանում իրականությանը կպարզվի, բայց այն, որ այդ փաստաթուղթը տարածվում է պետական եւ Ալիևի ընտանիքին պատկանող լրատվամիջոցներով շատ բանի մասի է խոսում։ Ասեն, որ նաեւ Քիշնյովում տեղի ունեցավ Ալիևի եւ Զելենսկու հանդիպումը։ Շատ ջերմ Զելենսկին շնորհակալություն հայտնեց Ալիևին օգնության համար, Ալիևը ասաց, որ շարունակելու է, ճանաչում են տարածքային ամբողջականությունը եւ այլն եւ այլն, եւ ինչ տեղի ունեցավ նաեւ։ Նրանք խոսում էին ոչ թե ռուսերեն, այլ անգլերեն։ Երկուսն են ռուսախոսի։ Սա շատ բանի մասին է խոսում, իհարկե։ Եվ այն, ով պետք է հետևություն անի, պետք է այդ հետևությունը իրականացնի իսկապես։ Թուրքիայում հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան, Շվեդիան ընդունեց Թուրքիայի վերջնագիրը եւ փոխեց իր օրենսդրական բազան փաստորեն հրաժարվելով անկախության եւ մարդու իրավունքների համար պայքարող մասնավորապես քրդերին սատարելու։ Սա նշանակում է, որ Թուրքիան փաստորեն ստիպեց եւ Շվեդիան հանձնվեց։ Շատ ծանր է, բայց շատ բան կա սովորելու։ Տեսնում եք ինչին է բերում հարենասիրությունը եւ պրոֆեսիոնալիզմը։ Այս ամենը շատ կարևոր է, որpիսի մենք դիտարկենք իսկապես։ Հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան նաև Ուկրաինայում։ Ուկրաինան շարունակեց հրթերակոծել Բելգորոդի մարզը, կան տուժածներ, վիրավորներ, սա իվս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ իրավիճակը իսկապես բարթանում է։ Բալկաններում է նաև բարդ իրավիճակը, մենք խոսել ենք դրա մասին, Կոսովոյում սերբերն ու ալբանացիները բախումներ են եղել, այդ թվում նաև ՆԱՏՕ-ի ուժերի հետ, Բայց ինչն է հետաքրքիր, Սերբիայի նախագահուչը դիմել է Էրդողանին սատարելու ուրեմն նրան Կոսովոյում իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ։ Սա իվս մեկ անգամ ցույց է տալիս, թե ինչպիսի ուժ ունի Թուրքիան այդտեղ։ Հետաքրքիր զարգացում է տնեցա Մոլդովայում, նախագահը Մոլդովայի Մայա Սանդուն հայտարել է, որ պատրաստ է իր տարածքը տրամադրել Ուկրաինայի զինված ուժերին ցանկացած գործողությունների համար։ Իհարկե սա ուղղված է նաև Ռուսաստանի դեմ, Մեզնեստրի դեմ, բայց մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ կարող է բացվել նոր ճակատ։ Ավելին, Եվրոմիության արտաքին գործերի պատասխանատու Ժոզեֆ Բորելը հայտարարել է, որ Մոլդովան կարող է անդամակցել Եվրոմիությանը, նույնիսկ ունենալով խնդիր տարածքային խնդիր Մեզնեստրի հետ, եւ որպես օրինակ բերել է Կիպրոս։ Իհարկե Մայա Սանդոն այս պայդրությամբ հայտարարել է, որ առանց Մեզնեստր չի լինելու Եվրոմիության անդամ, բայց գործընթացը ըստ երևույթի սկսված է։ Տեսնենք։ Չինաստանը շատ կարևոր հայտարարություններ արեց։ Չինաստանի ղեկավար Սի Ցին հայտարել է, որ պետք է պատրաստվել ամենաբարդ եւ վատ սցենարներին։ Այս հայտարարությունը նա արել է հանդիպելով պաշտպանության, հետախուզության եւ կուսակցական մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Նա ասել է, որ զինված ուժերը պետք է մոդեռնիզացնել եւ պետք է նրանք իրենց այդ արդիականացման գործընթացը մաքսիմալ մոտ պահեն ռազմական գործողությունների իրավիճակին։ Այսպիսի հայտարարություն որևէ չինացի ղեկավար վերջի 50 տարում չի արել։ Շատ է տակքի զարգացումները։ Կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Այսպիսինն էին կարևորագույն զարգացումները մնացեք բարով Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։